פרק י"ד כי ירחם אדוני את יעקב ובחר עוד בישראל, והניחם על אדמתם, ונלווה הגר עליהם, ונספחו על בית יעקב. ולקחום עמים והביאום אל מקומם, והתנחלום בית ישראל על אדמת אדוני, לעבדים ולשפחות, והיו שובים לשוביהם, ורדו בנוקסיהם. והיה ביום הניח אדוני לך מעוץ בך ומרוגזך ומן העבודה הקשה אשר עובד בך. ונשאת המשל הזה על מלך בבל ואמרת איך שבת נוגס שבתה מדהבה שבר אדוני מטה רשעים שבט מושלים מכה עמים בעברה מכת בלתי שרה רודה ואף גויים מורדף ובלי חסך נחה שקטה כל הארץ, פצחו רינה, גם בראשים שמחו לך ארזי לבנון, מאז שכבת, לא יעלה הכורת עלינו. שאול מתחת רגזה לך לקראת בואך, עורר לך רפאים כל עתודי ארץ. הקים מכיסאותם כל מלאכי גויים, כולם יענו ויאמרו אליך, גם אתה חולת כמונו, אלינו נמשלת. הורד שאול גאונך, המיית נבליך, תחתיך יוצע רימה ומכסיך תולעה. איך נפלת משמיים הלל בן שחר, נגדעת לארץ חולש על גויים? ואתה אמרת בלבבך, השמיים אעלה, ממעל לכוכבאל ארים כסאי, ואשב בהר מועד בירכתי צפון. אעלה על בומות את אדמה לעליון, אך אל שאול תורד, אל ירכתי תבור. רואיך אליך ישגיחו, אליך יתבוננו, הזה האיש מרגיז הארץ, מרעיש ממלכות, שם תבל כמדבר וערב הרס, אסיריו לא פתח ביתה. כל מלכי גויים כולם שכבו וכבוד איש בביתו, ואתה הושלכת מקברך כנצר נתעב, לבוש הרוגים מטועני חרב, יורדי אל אבנבור כפגר מובס. לא תחד איתם בקבורה, כי ארצך שיחדת, עמך הרגת, לא ייקרא לעולם זרע מרעים. הכינו לבניו מטבח בעוון אבותם, בל יקומו וירשו ארץ, ומלאו פני תבל ערים. וקמתי עליהם נאום אדוני צבאות, והכרתתי לבבל שם, ושאר ונין ונכד נאום אדוני, ושמתיה למורש קיפוד, ואגמי מים, ותתתיה במטאטי השמד, נאום אדוני צבאות. נשבע אדוני צבאות לאמור, אם לא כאשר דימיתי כן היה אתה, וכאשר יעצתי היא תקום, לשבור אשור בארצי, ועל הרי אבוסנו, ושר מעליהם עולו, וסובולו מעל שכמו יסור. זאת העצה היעוצה על כל הארץ, וזאת היד הנטויה על כל הגויים, כי אדוני צבאות יעץ ומי יפר, וידו הנטויה ומי ישיבנה. בשנת מות המלך אחז היה המסע הזה. אל תשמחי פלשת כולך, כי נשבר שבט מכך, כי משורש נחש יצא צפע, ופריו שרף מעופף. ורעו בכורי דלים, ואביונים לבטח ירבצו, והמתי ורעב שורשך, ושאריתך יהרוג. הלי לי שער, זעקי עיר, נמוג פלשת כולך, כי מצפון עשן בה, ואין בודד במועדיו, ומה יענה מלאכי גוי, כי אדוני יישא ציון ובה יחסו עניי עמו.